Hau da urtengo helburua, jakinez, ba, urtero gai batu hautatzen dugula, eh, beraz, eh, hasi e, gira barnetik, e, etxean, <laughs> eta gero, beraz, elkarten gana dugu, eta urten, ba, saiatuko gera, beraz, e, merkataritzaren inguruan, ere, e, lan bat egitea. Prozesua berdina izan dugu urte guziz, Hau da, e, lehenik proiektuaren aktoreak bildu ditugu, eta beraz e, aierik dugu. Bon. Zeintzuk dira zuen beharrak e, Euskaraz idago kionez, zein da zuen borontatea, gogoa duzue Euskararen aldeko zerbait egiteko, eta zer, ze ideiak dituzue, ze beharrak, fin, piskatxe etu gira, Bilkura hoien ditart ez ideiak biltzen eta horretatik abiatu dira gero programa ematen osatzeko.